Ժողովրդական միլիցիայի կազմավորման ֆինանսական ծախսերը հոգալու նպատակով ՀՈՅԴԱ Երևանի կենտրոնական կոմիտեն իհարկե Դումանի գիտությամբ եւ խորհրդով որոշում է բնակչությունից գանձել զինվորական պարտադիր դուրք եւ այդ պատճառով տարածում է մի շրջաբերական ուղղված հայ ժողովրդին։ Այդ շրջաբերականով դիմելով հայ ժողովրդին Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեն նախ բարձաբանում է, թե ինչ իրադարձություններ են կատարվում հայ կյանքն ու գույքը, տունն ու տեղը մատնված են կրակի ու սրի, իրենց գազանությունների մեջ միշտ անպատիժ, մինչև իսկ խրախուսված թուրքերը ախնա կոտորում են, խոխողում հայերին, այրում, թալանում են ամեն ինչ, որ հային է պատկանում։ Ամբողջ Անդրկովկասը դարձել է անմիտ կրվի, նամարդ սպանությունների բեմ։ Այդ բոլորը սակայն հուսահատական չէ տակավին։ Այնուհետև նկարագրելով թուրքերի կողմից հայերի նկատմամբ գործադրված ջարդերն ու բռնությունները, թալանն ու ավերը շրջավերականը շեշտում է։ Երեխայի համար անգամ հասկանալի է, որ գազաների դեմ մակարելը հայի համար դառնում է հրամայական պահանջ։ Ինքնապաշտպանությունը ոչ միայն ազգային պատվի խնդիր է, այլև ուղակի գոյության կռիվ։ Կուլտուրական հայ ժողովուրդը չի կարող կտրվել իր խաղաղ աշխատանքներից Եվրոպեի ստիպման փոխարկվել ռազմիկ բանակի, որքան էլ անհրաժեշտ ու հրամայողական լինի ինքնապաշտպանությունը։ Այստեղից անխուսափելի կերպով ցակում է ազգային միլիցիայի անհրաժեշտությունը։ Միլիցիայի, որի հնարավորության ու պաշտպանության տակ շարունակեր իր խաղաղ աշխատանքները հայ ժողովուրդը եւ հարկավոր դեպքում միացյալ ուժերով հետ մղեր խելագորուս ճշտամուն։ Ներկայացնելով ազգային միլիցիայի դերն նշանակությունը, շրջաբերականում շեշտվում է, որ միլիցիայի ստեղծման եւ պահպանման համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ, որը պետք է հոգա հայ ժողովուրդը, քանի որ վտանգն ու աղետը ծառացած է ողջ հայ ժողովրդի վրա։ Այդ ցաղքերը ծածկելու համար Դաշնակցության Մրցաստան կենտրոնական կոմիտեն զինվորական Մարմին Լիազորի հետ միասին հոկտեմբերի 10-ին նիստում որոշեց Մրքաստանի շրջանում Երևանի նահանգ զինվորական ժամանակավոր турք սահմանել յուրաքանչյուր մատաղատուն հայ գյուղացուց տարեկան 1 ռուբլի 20 կոպեկ զինվորական турքից ազատել սեփականազուրկ չքավորներին եւ այրված ու թալանված գյուղերին Զիմուրական турքը պետք է գանձել ամենակարճ ժամանակամիջոցում երկու նվակ։ Առաջին նվակը 60 կոպեկը աշնան, երկրորդ նվակը գառնան եկող 1906 թվականին նույն շրջաբերականով հանձնարարվում է բոլոր կոմիտեներին եւ ենթակոմիտեներին անհապաղ ամենաերանդուն միջոցները ձեռնարկել առաջին 6-ամսյակում սահմանված զինվորական պարտադիր турքը հավաքելու ուղությամբ եւ նշվում է այն գանձելու կարգը իսկ վերջում պարտադիր զինվորական турքը չվճարողը անմիջապես հանձնվում է տեղական զինվորական խմբապետին, որոնց արդեն առանցին հրահանգով հասնարարված է այդ մասին որպեսի չստեղծվի այն տպավորությունը, թե կենտրոնական կոմիտեն եւ զինվորական մարմնի լիազորը բռնություն են գործադրում ժողովրդի նկատմամբ։ Շրջաբերականի հեղինակներն այդ նկատառումները փարատելու նպատակով վերջում զետեղել են հետևյալ բացատրությունը։ Թեև տգեղ բան է ինքնապաշտպանության համար գանձվող Թուրքի նկատմամբ դիմել զինվորական ուժի, Բայց չպետք է մոռանալ, որ հայ ժողովրդի արդի ցաներ կացությունը լուրջ պարտականություն դնելով կազմակերպության վրա ստիպում է մեզ փոքրինչ շեղվել անկծված կամավոր նվիրատվության սկզբունքներից։ Քանի որ մարտական խմբերը գլխավորապես գտնվում էին առավել վտանգված շրջաներում եւ մշտապես կռիվների բովում, ապա քաղաքի եւ մյուս բնակավայրերի ներքին կարգն ու կանոնը եւ անվտանգությունը ապահովելու կայուն հիմքերի վրա դնելու համար ազգային միլիցիայի գոյությունը նույնպես անհրաժեշտ էր եւ շատ կարեւոր շրջանների հրամանատարներին ուղղված հրահանգների ընդունման կապակցությամբ չեն եղել լուրջ տարաձայնություններ։ Միայն մեկ անգամ կենտրոնական կոմիտեի անդամ Ռուբեն Մելիքմուսյանը քննադատելով առաջարկը այն անվանել է բարբարոսություն եւ պահանջել չընդունել։ Վճռաբանության պահին կորցնելով հավասարակշռությունը Մելիք Մուսյանը Բեքսադե վիրավորական խոսքեր է շպրտել հրամանատարի հասցեին, իսկ Դումանը խիստ զայրանալով Բեքսադեի պահվածքից ի պատասխան իր հասցեին հնչած վիրավորանքի մենամարտի է կանչում նրան։ Այս միջադեպը ժամանակին տարբեր բնույթի խոսակցությունների տեղիք է տվել։ Ոմանք քննադատել են Դումանի արարքը։ Նրանք գտնում էին, որ նա ինչքան էլ զայրացած ու վիրավորված լիներ, չպետք է իր կուսակցական ընկերոջը մենամարտի կանչեր։ Դումանի արարքը նրանք համարել են միջնադարից մնացած արյունարբու միջոց։ Վիճաբանությունը Դումանի եւ Ռուբեն Մելիքմուսյանի միջև ծագել է 1905 թվականի հունիսի 12-ին թվագրված շրջաբերականի 20-րդ կետի անհատական սպանություններին պատասխանել կրկնակի սպանություններով մեկի տեղ երկուսը, իսկ եթե սպանությունները բարբերաբար կրկնվեն, հանցավոր շրջանը ենթարկել ընդհանուր հարձակման պատճառով։ Եթե ըստ էության դիտարկենք ներկայացված յուրաքանչյուր կետը, ապա պետք է նշել, որ 20-րդը թերևս ժամանակի պահանջներից բխող ամենակարևոր եւ անհրաժեշտ կետերից մեկն է։ Պատերազմական իրավիճակում հակարակորտի ակտիվությունը կոտրելու, նրա նկատմամբ բարոյահոգեբանական առումով առավելություն նվաճելու կարևորագույն պայմանը նրա հարվածին ավելի հզոր հարվածով պատասխանելն է։ Այդ կետը նաև բխում է դումանի մշակած նոր հարձակողական գործողություններ ծավալելու մարտավարությունից։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Մրքաստանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ, առավելապես սոցիալիստական գաղափարներ դավանող Մելիք Մուսյանը բարբարոսություն է համարում հրահանգը եւ պահանջում է շրջաբերականից անել այդ կետը։ փոխբրեժի ակնընդական կիրառումը դումանի համար սկզբունքային նշանակություն ուներ եւ այդ հարցում նա որևէ առարկություն առավել եւս մերժում չի ընդունել նշենք նաեւ որ սովորաբար ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպման հետ հոյիդա մրկաստան կենտրոնական կոմիտեի կողմից հրատարակված շրջաբերականները մեծ մասամբ գրել եւ խմբագրել է անձամբ Նիկոլ Դուման Հումանիստ հեղափոխականի հանդգնությունից զայրացած Դումանամյան ամարտիը հրավիրում Մելիք Մուսյանին եւ սպառնում հրաժարվել ընդհանուր հրամանատարությունից։ Բեքսադեն բնականաբար հրաժարվում է նշանավոր ռազմիկի հետ մենամարտելուց եւ պահանջում հրավիրել ընկերական դատ եւ այդ ճանապարհով լուծել իրենց միջև ցակած վիճաբանությունը։ Թումանն իր հերթին նույնպես չի ընդունում նրա առաջարկը եւ իր պատասխանում նշում է. «Պարոն Ռուբեն, ես ինձ համարում եմ ձեզնից վիրավորված, ուստի պահանջում եմ մենամարտություն»։ Գուցե ցանկանակ ընկերով դատ, ես գիտեմ, որ աշխարի վրա գոյություն ունի նաև ընկերական դատ, բայց ես ընդրում եմ միջոցներից ամենակտրուկը եւ պահանջում եմ մենամարտություն սեկունդանտ իմ կողմից նշանակում եմ Ֆարհատին Սարգիս Սոհանջանյանին եւ ավելորդ բանակցություններից խուսափելու համար հայտնում եմ նախորոք, որ ձեր մերժման դեպքում ես ինչպես ընդունված սովորություն է, ձերքերս ձեր նկատմամբ համարելու եմ ազատ։ Այդպիսի խիստ վերաբերմունքի համար դումանն ուներ իր հիմնավորված պատճառաբանությունը, որը պայմանավորված չէ Սոսկ Բեգզադեի կողմից հրահասցեին ուղված վիրավորանքից։ Դումանի խիստ վերաբերմունքը նախ եւ առաջ պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ նա ձգտել է Երևանի նահանգում հաստատել իր որպես ինքնապաշտպանական ուժերի ընդհանուր զորահրամանատարի զինվորական լիազորի կենտրոնացված եւ բացարձակ մենաշնորային իշխանությունը։ Հոյիդա առաջին ընդհանուր ժողովում, երբ ընդունում էին գազམ་ակերպության ձևի եւ բովանդակության հարցերը, նա պաշտպանում էր գազམ་ակերպության ապակենտրոն համագարկի սկզբունքը այսինքն նա պաշտպանում էր հույիդա տեղական գազམ་ակերպությունների ազատ եւ ինքնուրույն գործելու սկզբունքը։ Իսկ այժմ նա պաշտպանում է ճիշտ հակառակը՝ կենտրոնացում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության արևելյան բյուրոյին հասցեագրած նամակներից մեկում Դումանը գրում է. Դուք գիտեք ամենքդ, որ անցյալում միշտ ես դեմ եմ եղել ուժերի կենտրոնացման, ոչ թե դրա համար, որ այդ եղանակը համարել եմ աննպատակահարմար, այլ այն պատճառով, որ դրան գտել եմ բացարձակ անհնարին տիրող պայմանների շնորհիվ։ Այդ դժոխային պայմանները դեռ չէին փոխվել, ուրեմն նույնը պիտի պնդեմ եւ այժմ։ Ես կանգ չեմ առնելու նույնպես ցուցական եւ այլ գործողությունների վրա, որովհետեւ նախկին պայմանները ես տեսնում եմ հիմնովին կերպարանափոխված եւ փապկացած։ Եվ հենց այդ նոր դրությունն է, որ պիտի լինի իմ զբաղման առարկան։ Եվ իսկապես այդ դրությունից էլ պետք է բխի մեր տակտիկան։ Նրա կարծիքով պատերազմական իրավիճակում կուսակցության գործնեությունը պետք է լիներ առավելապես կենտրոնացված։ Այն անձինք, ովքեր կրում էին շրջանի կամ առավել եւս նահանգի հայության ինքնապաշտպանության պատասխանատվությունը, պետք է օժտված լինեին ամենալայն, անգամ բացարձակ իշխանությամբ։ Զինվորական լիազորի բացարձակ իշխանությունը զդումանի թելադրված էր ժամանակի յուրահատկությամբ եւ հրամայականով։ Այդ պատճառով պատերազմական իրավիճակում նախապատվությունը տալով իշխանության կենտրոնացված համակարգին դոմանը չէր կարող հանդուրժել իր կողմից մշակված տվյալ ժամանակի համար անհրաժեշտ որոշման նկատմամբ շղտական ցանկացած վերաբերմունք։ Իր գործնեության մեջ նախիստ իրատես էր, որևէ վճիր կայացնելու եւ այն իրականացնելու ժամանակ։ Համապատասխան քայլեր ձեռնարկելիս անպայմանորեն առաջնորդվել են նախ եւ առաջ հաշվի առնելով ժամանակի գործոնները, յուրահատկությունները, հնարավորություններն ու պահանջները։ Դումանի կյանքի եւ գործնեության մանրամասների ուսումնասիրությունները աներկբայորեն մատնանշում է, որ նրա համար գույություն չեն ունեցել քարացած մեկնմիշտ տրված ճշմարտություններ։ Եթե գործի շահերը պահանջում էին ըստ նրա, ապա անհրաժեշտ էր ու բնավ բարձավելի չէր ժամանակաշրջանի հրամայականին ենթարկել եւ հարմարեցնել սկզբունքն ու համակարգը պատերազմական իրավիճակում կենտրոնացումն ապակենտրոն գործելակերպին առավել նախապատվություն տալու իր համոզմունքները նա պաշտպանում եւ ավելի է հիմնավորում նույն տարվա դեկտեմբերին Երևանում կայացած Մրկաստանի կենտրոնական կոմիտեի շրջանային ժողովում։ Նախ նա իր ելույթներում թվարկում եւ հիմնավորում է այն իրական հանգամանքներն ու պայմանները, որոնք հարկադրել են հոյիդաբյուրոյին ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպումն ուղեկը զինվորական մարմիններին եւ առավել կարող ու փորձառու անհատներին վստահելու անհրաժեշտությունը։ Յուրաքանչյուր պետության մեջ նշել է դոմանը պատերազմ հայտարարողը կամ արդեն հայտարարած պատերազմն ընդունողը կենտրոնական վարչությունն է։ Մեզանում ուրեմն այդ իրավունքը պատկանում է ընդհանուր ժողովին կամ նրան փոխարինող դաշնակցության խորհրդին։ Փորձով տեսանք արդեն, որ այդ իրավունքից օգտվել չկարողացան թե մեկը, թե մյուսը, եւ չէին էլ կարող, որովհետեւ մեր կազմակերպական համակարգը նկատի ունի ապակենտրոն համակարգը միանգամայն անպետք էր պատերազմի համար մանավանդ այն դեպքում երբ գրիվ հայտարարողը մենք չենք եւ հիրավի վերին աստիճանի ծիծաղելի կլիներ, երբ թուրքերը իրանց անակնկալ հարձակումներով կոտորում էին մեզ, մենք աշխարհի սանազան ծայրերից մարդիկ հավաքեինք ընդհանուր ժողով կամ դաշնակցական խորհուրդ կայացնելու համար։ Նա ճիշտ է նկատում. ժամանակը բացարձակապես չեր ներում ընդհանուր ժողով գումարելու եւ այնտեղ համապատասխան վճիռներ կայացնելու համար թուրքերի ձեռնարկումներին պետք է համարժեք պատասխան եւ հակահարված դրվեր անմիջապես առանց ավելորդ ռոպեներ կորցնելու։ Եթե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ճիշտ ժամանակին իր ապակենտրոն կառույցներով կարողանար ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը եւ հուսալիորեն գազམ կերպեր վտանգված շրջանների ինքնապաշտպանությունը, ապա բոլորովին անհրաժեշտություն չեր ցակի նախապատվությունը տալ կենտրոնացման համակարգին եւ բնակչությանը թուրք ռուսակախմբերի ջարդերից պաշտպանելու հույժ կարևոր գործը բացառապես վստահել զինվորական մարմիներին եւ առանձին գործիչներին Այդ անակնկալ հարձակումների դեմ շարունակում է Դումանը պաշտպանելու գործը ժամանակավորապես մնաց կենտրոնական կոմիտեների վրա եւ մարդկանց թվաց թե այդ բոլորը կատարվում է ապակենտրոնացման հիման վրա մինչդեռ դա պանիկայի մի աղաղակ էր որ գոչում էր սպասայսը кто может Ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպման ղեկը կենտրոնական կոմիտեների տնօրինության հանձնելու իրողությունը հարցի լուծման սոսկ ձևական կողմներ։ Իրականում գործի հիմնական ծանրությունը իրենց ուսերին են գրել զինվորական մարմիններն ու զինվորական լիազորը։